บุ๊กทูห้าสิบเก้าเปดสิตอีเดวตที่ทำการไปรษณีย์อุปอชติที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Gdje je najbliža p o š ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหมเยลีดัลเลโกนายบริจาโพสตาตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนกด j e je n a บริจา e poštansko sanduče? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงเ Trebam n ค k o l i โ o poštanskih markica. สำหรับการ์ดและจดหมาย za razglednicu i pismo ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ kolika je poštarina za Ameriku พัสดุหนักเท่าไหร่ koliko je težak paket ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Mogu li ga poslati zračnom poštom? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Koliko traje dok ne stigne? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Gdje mogu telefonirati? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Gdje je najbliža telefonska govornica? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Imate li telefonske kartice? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Imate li telefonski imenik? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Znate li pozivni broj za Austriju. รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Moment, pogledat ću. สายไม่ว่างตลอดเวลา Linija je uvijek zauzeta. คุณต่อเบอร์อะไร Koji ste broj birali? คุณต้องกดศูนย์ก่อน morate prvo birati nulu.